Euneko iruko apaltze bat izan du biarritzeko aireportuko trafikoak 2008an. Milioi bat bidaiariren kopurua gainditzen segitzen badu ere, ogoita marmila bidaiari galdu dira jasko urtean. Horrek urtea zaildu du aireportuaren zat, eta Didier Gise zuzendaria gogor mintzatu da pilotuen grebaren kontra eta politikarien kontra ere engaiamendu eskasiagatik. Zergatik egin duen diskurtso zorrotzori galdegin diogu ondotik Didier Gise. Non, je pense pas avoir été dur dans mes propos, je pense que j'ai dit des choses que peu de gens osent dire. Je crois qu'il faut qu'on fasse ce constat que nous ne que des bonnes volontés les unes à côté des autres, mais faire travailler ces bonnes volontés ensemble dans un même objectif, sur un même cap, ça pourrait donner euh, Ireki beharreko merkatuak aipatu ditu adibidez, aireportuko zuzendariak elgarrekin definitu behar baitira merkatu horiek eta estrategia bat martxan ezarri. Michel Venak biarritzeko auzapezak aireportuko zuzendariaren hitzak arindu nahi izan ditu eta 2014ko emaitza estela dela hain txarra esplikatu digu millions de passagers, ce qui est vraiment un, un bon score, d'autant plus qu'il y a eu quand même pendant trois semaines la grève des pilotes qui nous a fait perdre euh, un nombre très très important de passagers. Donc c'est un résultat qui est un résultat extrêmement correct. 2008ari begira, amar linea berri idekiko dira biarritzeko aireportuan, horietan denak salatu ez badituzte ere, oraindik negoziaketetan baitira, linea bat Inglaterrara, beste bat Irlandara, bi Suitzara eta beste bat Marseillara.